طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما يعني بوشو سوسكي اللهم لا تؤاخذنا لا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي مما يعلمون مما لا يعلمون عفوا واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون İç besizi bu ana bir Bekir sözünden geldi. Ebu Bekir radıyallahu teala'nın sözünden geldi. E, Peygamber Efendimizin hadisi olarak gelmedi. E, ve bazı selefi alimlerin ve bazı selefi geçmiş olan alimlerin sözünden geldi ama bu eseri bazıları zayıfladı ve bazıları doğrulandırdı kendisini. Bu eserin bazıları zayıflandırdı. ve bazıları Şeyh Albani bildiğim kadarıyla Edeb-ül Müfret Bukhari'de doğrulandırıyor. Yani bu Ebu Bekir radıyallahu anh sözü. Peygamber Efendimiz'in sözü değil.